ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում երկու օր հայ-ադրբեջանական լսումներ են։ Նախորդին ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը լսեց Հայաստանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի։ Հայաստանը միջազգային դատարանից պահանջում է հրատապ միջոց կիրառել եւ պարտավորեցնել Ադրբեջանին բացել Հայաստանն Արցախին կապող միակ եւ արդեն 51 օր փակ ճանապարհը Լաչինի միջանցքը, ապահովել երկկողմանի ազատ տեղաշարժը եւ վերականգնել գազի ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Հաշվի առնելով հարցերի ընտրությունների հրատապությունը հայկական կողմը որոշումների կայացման հնարավորինս արագ ընթացք է ակնկալում։ Սովորաբար հրատապ միջոց կիրառելու հարցով որոշումները արագ են կայացվում մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում կարող են այլևս անիմաստ լինել, ասում է արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանը հրապատ միջոցի վարիթս։ Դա նպատակը ո՞րն է, որ հիմնական ըստ էության գանգատը քնվելուց հետո, եթե կբավարարվի այն, ապա այս վարույթը ուղղված է նրան, որ այս ֆայդությամբ պարտավորեցնել ձեռնպա մնալ այնպիսի գործողություններ անելուց, որը կիմաստազրկի հետագա բարենպաստ դատական ակտ։ Այսինքն կլինի անդառնալի։ Սրանք միջոցներ են, որոնք ուղղված են կասեցնելու դրան։ Արդարացումը գիտեք, ժամանակ է պահանջում։ Այս ֆայդությամբ պետք է միջոցներ ձեռնարկել, հրապատ միջոցի էությունը, ինչ-որ այն պետք է լինի հնարավորինս սերտ ժամկետով։ Ցի չիմաստավերծի այդ որոշում։ Ես կարծում եմ շապատների մասն է խոսքը։ Նախորդին Հագայի դատարանը լսում էր Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման պահանջով Հայաստանի փաստարկները այսօր Ադրբեջանի համանման հայցը արդեն ապա ականապատման հարցով։ Բաքուն պահանջում է Հայաստանին պարտավորեցնել դադարեցնել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների ականապատումը։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը նշել է, որ Հայաստանը շարունակում է ականներ տեղադրել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում եւ դրա մասին վկայող նոր նոր փաստարկներ ունեն։ Բացի այդ, Բաքուն պահանջում է, որ Հայաստանը խուսափի ռասայական ատելության հռետորաբանությունից ներառյալ կազմակերպությունների եւ անհատների նկատմամբ, խուսափի թիրախավորել անձանց իրենց ադրբեջանական ցակման համար։ Արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանը ադրբեջանական կողմի պնդումներն ու հակափաստարկները աճպարարություն ու խորամանկություն է որակում։ Կարծում է, որ Հագայի դատարանում հասկանում են ադրբեջանական պնդումների հիմնազուրկ լինելը։ Ադրբեջանական Հայկական կողմի ներկայացված հայցը եւ պահանջը արհեստական է եւ միայն նպատակի հետապնդում պատրանք ստեղծելու թե կա հավասարակշռություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Շատ թույլ են հաստատները ադրբեջանական կողմի եւ նաև պետք է ասեմ, որ հայկական կողմը բավականին լավ պատրաստված է, բավականին ազդեցիկ ներկայություն ունի եւ շատ առատ ու համոզիչ հաստատներով։ Եվ այդ հաստատները շատ ցանակշռ են ու նաև նրանց մեջ կան հաստատներ, որոնք անհերքելի է, դրանք հաստատված են այլ դատական ակտերով, այլ այլ վարույթներով։ Դա որևէ նշանակություն կունենա։ Այո, իհարկե, իհարկե նշանակություն կունենա, որտեղ դրանք դատական ակտերով հաստատված փաստեր են եւ եզրահանգումներ են ու գնահատականներ են, որոնք այլևս անցել են այդ ողջ process-ը մասնակցության, հավասարության, անկախության պայմանին։ Ադրբեջանական անհիմն փաստարկներին արձագանքել է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։ Armen Press-ի հետ զրույցում նա հստակեցրել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ականապատում իրականացրել է միայն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում եւ դա արել է զուտ ինքնապաշտպանական նպատակներով, քանի որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիայի է ենթարկվել 2021 թվականի մայիսին, 2021 թվականի նոյեմբերին եւ 2022 թվականի սեպտեմբերին։ Այն ականները, որոնք քարոշչական նպատակներով ի ցույց է դնում ադրբեջանական կողմը եւ հայտարարում, թե դրանք 2021 թվականի արտադրության են ու Լաչինի միջանցքով Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ են տեղափոխվել վերջերս, իրականում Ադրբեջանի մոտ են հայտնվել 2021-22 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ իրականացված ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, ասել է Արման Եղոյանը։ Արտակ Զենալյանը նշել է նաև, որ Հագայի դատարանի վճիռներն ու որոշումները ենթակա են կատարման հակառակ դեպքում չի բացառվում, որ կոշտ միջոցներ ձեռնարկվեն։ Եթե պետությունը ճանաչել է դատարան իրավազորությունը ապա պետությունը պարտավոր է կատարել այդ դատարանի վճիռները, դատական ակտերը։ Եվ այս դատական ակտերը կայացում են միավորված ազգերի անունից, բոլոր միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ պետությունների անունից։ Այդ բոլոր պետությունները նաև երաշխավոր են այդ դատական ակտի կատարում իրենց ամբողջ ռեսուրսները հանդարտ։ Դա ենթադրում է, որ ինչ որ պատժամիջոցներ կկիրառվեն, եթե Ադրբեջանի պես պետության հետ գործ ունենք, որը կարող է եւ չկատարել այդ հրատապ միջոցի կիրառման այդ կայացրած։ Այո, այո, այո, շատ հնարավոր է նաեւ քիչ հետևանքներ քաղաքական, տնտեսական։ Երեկոյան նիստին հայկական կողմին 2 ժամ կտրվի ադրբեջանական թեզերի վերաբերյալ հակափաստարկներ ներկայացնելու համար, իսկ դատարանի որոշումն ակնկալվում է առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Анна Назарян, Радио Луж.